Exíbense produtos como os patés de centola de Pepa Loba, unha selecta variedade de queixos de cabra, ovella e tetilla, mesmo algún italiano e francés, así como o requeixo, as galletas burriana, a bica de castañas de amarelante, dociños de padrón, aceites en bruxo, hidromel, as famosas xacobleas, as conservas gourmet del abuelo Lelo, diversa, diversos meles da zona, unha das mellores cecinas de León ou as célebres anchoas de Santoña. O ano pasado alcanzaron os 35.000 visitantes e a feira desenvolvese en horario ininterrompido de 11 a 21 horas nunha carpa de 40 metros. Segundo explicaba a Concelleira de Promoción Económica, Joya Blanco, A feira conta con pequenos produtores que non teñen capacidade para chegar a grandes superficies e que supoñen un piar imprescindible na economía galega. E pasamos a falar da lingua de signos. Sorda é unha curtometraxe murciana nominada aos premios Goya na categoría de mellor curto de ficción e converteuse na primeira produción protagonizada por unha actriz xorda e rodada en lingua de signos que accede a esta candidatura, interpretado pola actriz xorda Miriam Garlo, irmada directora Eva Libertad. A historia está inspirada na súa experiencia vital. Xunto a ela, o actor Pepe Galera dá vida a Darío, quen traballou a lingua de signos para a ocasión, e presenta o universo vital dunha muller con discapacidade auditiva que se enfronta á maternidade nunha sociedade cargada de obstáculos. Pois ben, hai 15 anos estableceuse como oficial no conxunto do Estado español a denominada Lingua de Signos Española e circunscrita a Cataluña a Lingua de Signos Catalá, que xa era recoñecida como tal nesa comunidade autónoma como a de uso maioritario. Porén, entidades como a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia veñen reivindicando a existencia da lingua de signos galega e a necesidade de que sexa recoñecida como oficial, alertando de que a falta dese carácter de oficialidade para a lingua de signos galega fixo que parte da comunidade xorda galega optase por uniformar a súa vía de comunicación adoptando a lingua de signos española, Con este obxectivo, O pasado ano, esta entidade impulsou xunto coa Deputación de Pontevedra o Informe Cero, un documento que, coordinado por José María Pazo Sabad e con Carlos Manuel Varela Ulla como investigador principal, constata que esta lingua de signos galega é unha realidade lingüística que non hai que crear, senón recompoñer e recoller o que queda dela antes de que desaparezan os seus informantes e revitalizala. O pasado novembro, a Real Academia Galega e a Deputación de Pontevedra levaron a cabo unha xornada de debate que busca dar a coñecer a entidades, asociacións e persoas do colectivo o Informe Cero. O Informe Cero fai un cálculo a partir de fontes estatísticas de que en Galicia hai unhas 29.069 persoas xordas que empregan polo tanto a lingua de signos, Ademais, salienta que estas persoas ao comunicarse coa súa contorna máis próxima, é dicir, parellas, pais, nais, fillos e fillas, fan que o número total de persoas que emprega a lingua de signos sexa cando menos catro veces superior o que eleva a cifra total de usuarios e usuarias ata case 120.000 persoas, o 4,3% da poboación total de Galicia. Saliéntase no informe que esta magnitude deberá ser máis que suficiente para que as administracións que se deben aos dereitos dos cidadáns se preocupen pola lingua de signos galega. O documento critica que hai un abandono de calquera proxecto que desenvolva a lingua de signos galega, asumindo sin condicións os criterios de expandir a lingua de signos española, anulando calquera outra lingua de carácter territorial e sociocultural e, en concreto, sinala a Xunta de Galicia responsable estatutariamente da política lingüística na comunidade autónoma que non puxo en marcha ningunha iniciativa que recupere, renove e revitalice a actual lingua de signos galega e destaca no informe que as linguas de signos e en particular a galega non son patrimonio exclusivo das asociacións de persoas xordas, senón que son un patrimonio cultural dos galegos e das galegas que debe ser cuidado polas administracións e institucións públicas. Nas súas conclusións, o informe alerta de que a potenciación en exclusiva da lingua de signos española é un fenómeno que produce situacións de asimilación e diglosia que ocasionan de facto a desaparición do que se podería chamar lingua de signos galega. Ademais, subliña que a revitalización da lingua de signos galega é un problema principalmente político. Lembra neste senso que no ano 2019 o PP rexeitou no Parlamento galego unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para avanzar na oficialización da lingua de signos galega. Hai tempo que demos aquí a noticia da adquisición do convento de Santa Clara por parte do Concello de Pontevedra. Pois ben, a rehabilitación do convento de Santa Clara, que se integrará no Museo de Pontevedra, despertou o interese de estudos de arquitectura de todo o mundo. Todos eles, segundo o vicepresidente provincial, contan no seu currículo con obras de enorme calidade. Están liderados por grandes nomes da arquitectura mundial. A maioría dos estudios presentados son españois. Eh, en Madrid con 13, A Coruña 6, pero tamén Barcelona 3, Pamplona outros 3, Pontevedra 2, Santiago 2 e hai tamén propostas dende Sevilla ou Valladolid. De fora das nosas fronteiras interesáronse eh, Londres, Braga, Rotterdam, Oslo, Berlín, Copenhague ou Tokio. De todas elas escollerán cinco finalistas. Os nomes coñeceranse nun prazo aproximado de dúas semanas e a partir de aí cada estudio será tres meses para terá tres meses para redactar o anteproxecto da reforma de Santa Clara e un xurado profesional elixirá a, a gañadora só se cumpren se se cumpren as previsións da Deputación de Pontevedra, este proceso debería culminar antes do próximo verán. Os arquitectos seleccionados deberán elaborar o proxecto final e serán os responsables da dirección de obra durante todo o proceso. Carlos do Carmo, finado no 2021, é xunto con Amalia Rodríguez unha das figuras do Fado. Participou na película Fados de Carlos Saura xunto a outros grandes artistas lusos e brasileiros como Mariza, Camané ou Caetano Veloso. Paralelamente á estrea da película, realizáronse concertos de presentación da película en Madrid, Valladolid e Santiago de Compostela. Iniciou a súa carreira musical no 1964 e foi embaixador da música e a cultura portuguesa a través das súas innumerables actuacións por varios países. Dende entón, prestou a súa voz a grandes poetas lusos, É precisamente o lisboeta José Carlos Ari dos Santos un dos seus letristas de cabeceira e cantou poemas seus nos discos Un homen na cidade e Un homen no país. E despídome precisamente cun deles, o homen das castañas. Paseia na cidade un día e como se empurra, é como se empurrase o outono diante, é como se empurrase o neboeiro. Pois ben, non nos van mal estes días unhas castañas que ademais de fartar dannos calor. Eh, que teñan unha boa fin de semana. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que alarde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que apregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregou a pedaços de alegria e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas. Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas. Quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante. Passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante é como se empurrasse no eiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas. Quem compra, leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas, quentinhas. A estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas para leva mais amor para casa. atributos que a condenan. historia pensa que abriga e xustifica cada ferida. A tribu que non rodea paga tributos que a condenan. historia pensa que abriga, mas xustifica cada ferida. Amores de luvas francas con rosas engalanadas almorzos con diamantes, prejuizos en cada instante. You.